Comics People. Ako si Mel Casipe. Welcome to Indie Comics Podcast. Kasama ko si Sir Gilbert ng Dibuho Labs. Tama ba? Dibuho Apo, Labs. Tama, tama. Okay, so ang marami siyang magagandang artwork dito. Please introduce yourself, sir, sa mga hindi pa masyadong familiar sa gawa niya. Ako nga pala si Gilbert or aka Dibuho Labs. Uh, ah, primarily yung art ko is more on silk screen printing. Hmm. So, Kailan kayo ano sir, nagsimulang mag silk screen printing? Ah, actually matagal na eh. Uh, siguro mga 10 years ago pa. 10 years ago? Oo. Uh, ano pa yun eh. Walang Facebook, walang walang video tutorial na mapagkukunan kaya hmm. mostly ano kami, uh, tiyagaan, mababasa ng forum para matuto. So, self-study ka? Self-study. Kasi ako, nung college, tinuruan kami ng teacher namin mag, mm. ano, silk screen. Pero t-shirt kami, hindi print na, ano, yung ganitong art print. Oo. Sino yung mga, ano, sir, yung mga nagturo sa'yo? Basta, ano lang, sa online, gano'n? Actually, wala. Ang ang resources ko lang nun is forum. BB, BBS forum, mga ganun. So, walang mga YouTube tutorials, mga ganun. Kaya, Wala pang YouTube noon. Mm, wala mga anong pa. taon yan, sir? 10 years, way back 1990s. Oh, mga, di naman. Ah, mga 2000s, ganun. 2008, mga ganun. Uh, mga oh. ganun. Nung time na yon may internet na pero wala pa oh, wala mga pa. Facebook oh, masyado eh. Wala pa, hindi pa boom masyado, oh, kaya forum lang. Forum. May Facebook na siguro pero hindi pa gaano kan. Oo, oh, ang sikat noon mga ano eh, mga Mafia Wars, Farmville, yun ang Ayan, ginagawa. Yun, oh. yun ang ginagawa sa Facebook noon. Eh. Oh. So puro ano, kailan ka sir nag simulang mag-print na ano, yung pang papel. pang, pang papel na. Oh. Hindi naisip ko kasi na ano eh, pumasok na yung Comic It, mga ganong Comic Con. Hmm. So, naisip ko kung ano yung magandang i-offer ko na nasakto din dun sa abilidad ko. So, oh. self screen, self printing. Talaga. Ngayon, yun nga yung art print na tinatawag. Oh. Na, yun nga, eh, marami nagbebenta ng print, pero oh. yung digital Digitally print, print. Ito, yung, yung ganito talaga, ito tayong oh. OG na ano, eh, printing oh, talaga. Traditional siya. So yun yung ano, yun yung naisip ko kung ano yung may offer ko na. Pero actually sa US, boom na boom siya eh. Yung Magandang market. Print, oh. oh. Dito may gumagawa din eh, pero kukunti lang, hindi ganoon kasikat. Sa US kasi, uh, nauso din yung Mondo, mga ganun, Mondo, ano pa ba, uh, Nautilus, mga ganun. Mm. Bali mga gumagawa sila ng mga alternative movie posters. Mm. Bali, may lalabas na pelikula. Gagawa nila ng gagawa sarili. nila ng sariling poster na version nila, which is silk screen. Silk screen. Oh. Ngayon, hindi nila pinapansin yung mga chat, theatrical poster. pina, ang kinokolekta ng mga collectors is yung galing print, sa print. Mga artist. Bali, nag-license lang sila. So, yung artist ang ano, oh. tumisikat, nagkakaroon ng ng trabaho. Ayos oh. So, okay ganun. lang yun sa mga ano, gumagawa ng pelikula? Oo, oh, kasi naman license eh. Ah, license. oh, license sila eh. May paalam oh, May paalam, oo. Oh. Ano ba, may Avengers na lalabas. Oo, oh, yun. Binibili oh, ngayon, nila. Binib, ano, ah, kumbaga, may license sila na gumawa ng alternative movie poster. Oo. Oh, Which is collectible siya. Oo nga. Numbered, limited, sobrang limited edition uh, pag, nag, pag lumabas siya sa online, baka mga tatlong minuto lang, ubus na ubus yung print. Oh. Kasi bilang siya, eh, no? Kasi limited siya, copies. Oh. Ikaw ba sir, gumagawa ka rin ng gano'n, yung mga limited copies na movie posters din o hindi pa? Ah, uh, dati gumagawa ako ng movie posters pero online siya. Nilalabang ko sa nilalabang ko sa sa contest, mga gano'n. Ah, may contest din ng mga oh, design mga, design ng print. Oh, mga movie posters. Like sa, yung ano, yung posters an... pie. Sa Pilipinas yun, sir? Hindi, sa, sa US eh. Ah. Ah. Sumali ako sa Foster Spy, mga ganun. Bali sila yung, pag napili ka, pwede ka nila i-recruit na para maging poster designer nila. Anong, kamusta naman yung contest? Sir? Medyo ano eh, medyo Mahirap, matindi kalaban. Matindi kalaban eh. Tsaka ako, nag, yung mga panahon na, nag-improve pa lang yung skills ko. Kumbaga, hinahanap ko pa yung sarili kong style, ganun. Pero maganda yun kasi ano, napapractice ka eh. Tapos oh, nakikita mo kung paano ka pa mag-improve. Oh. Makikita mo kung anong itsura ng mga nananalo. So, pwede oh, mong pwede mong ayusin yung next na entry mo, di ba? Hmm. Dito sa Pilipinas ba, sir, may mga grupo din ng mga ano, print artist na silk screen? Ah, uh, meron sila. Meron ano, may sinalihan akong forum dati. Kaso para nabuwag na eh. Pero mga shirt printer siya. Hindi siya oh, print hindi art siya, print. Oh, parang ako lang gumawa ngayon eh. Sa tingin ko ako lang talaga ang gumagawa. Mm. Merong may mga unang komiko noon, ah, komiket noon, may nagparamdam sa akin na, ah sir, nagpiprint screen ka rin pala. Dito ko rin siya nakilala eh. Mm. Ay, Siya sa, nagpiprint screen din. oo, nagsisilk screen din siya. Sa papel nga din. Kaso hindi niya makuha yung ganyan ko na technique na sobrang pino. Ang ano nga, eh, ang galing nga eh. Kasi ang tutulis ng mga linya. So yun sir, kaya sabi ko, sige sir, para dalawa na tayo. Para, sabi ko, para, para hindi lang ako, baga, magandang art yan eh. Yung alam, eh. mahirap, pero pero ano siya eh, parang lalo ngayon na ano. You're the artist here? He's the artist. Yeah. awesome. Silk screen are uh, prints. Silk screen. So. And uh, they are numbered prints, so it's collectible. Oh, okay. Yes. So yun nga sir, magagabi ko. Kasi hindi na, hindi ko na siya nakita eh. Hindi ko na rin siya nakikita ng nag-event eh. Di bali kung nanonood siya, Connect tayo, connect. Oo nga. Nags- nagsisilk screen din ako pero ang ko nang hindi ginawa. College pa ako noon eh. Ang ginawa namin, mga ano, t-shirt nga. Mm. Ikaw ba, eh, alam ko nakikita ko nagti-t-shirt oh, may ka din eh. eh. Pero ano din yan, silk screen din. Oo. T-shirt talaga ako noon. T-shirt lang talaga ako. Hmm. Ang ginawa ko, nag, nag, nag-switch, nag, nag-ship nga ako sa papel. Kasi nakita ko yung ano eh, pwede pala. Oo. <laughs> eh, yun kasi marami akong experiment na nagawa bago ko nakuha yung yung, Talagang ganyan. Oh, galing nga eh. Ah, yung possibility. Oh, yung mga design mo, sir, saan ka kumukuha ng inspiration? Mostly ano ako eh, mention sa Asian, Asian culture. Mga alam, ganun. nakikita ko nga sci-fi, oh, mga sci-fi, samurai. Oh, sa, mahilig ako sa Star Wars. Hmm. Comics, mga ganun. Sa comics din, oh. mahilig talaga ako sa comics. Anong comics yung ano sir, uh, kinokollect? Marvel and DC. Marvel DC. Pero mostly yung kinokollect ako na ngayon, yung mga sketch covers. Ah, so nagpapasketch ka sa mga artist? Hindi, ako mismo Ikaw yung gumagawa. nag- tapos binibenta mo din? Binebenta ko. Kasi may naging kliyente ako sa US eh. Oh, thank you, sir. No, thank you sir. Nung, nung mga hindi naka, nung mga nag-iisip pa ako kung anong Actually, gagawin malaki ko. din ang ano, eh, kita dyan eh, sa ano, blank cover. Lalo sa? na kapag ano, marami, marami ka nang ginawa. Magtata magtatanungan yung mga yan sa mo pinagawa, tapos mamaya oh, maya, eh. marami nang... So, ngayon, may kagawa sa akin. Pero actually, mga ano eh, ang una kong ginawa, sumali ako sa group sa mga sketch covers, mga gano'n. Hmm. Nag, nagano ako ng mga, ng mga, tawag dito. Nahanap ko, inasubos, pare, basta, okay, okay, benta, makakaano, kabili ako ng uh, Arts and Artsies. So, ayun, kailan ka nagsimula sa mga ganitong convention? Uh, Comic-Con, Comic-Con? Actually, matagal na eh. Nagsimula ako sa ano eh, Toycon talaga eh. Toycon? Pero binibenta ko t-shirt. Pili ka lang dyan, sir. So, mga t-shirt, stickers? T-shirts lang sa ko, Toycon hanggang sa ano. Excel! Musta naman sa Toycon? Wala, gusto malakas. Sa Toycon noon, malakas ang ano eh, malakas ang merchandise na t-shirt. Oh, pero mga fan art or hindi naman, mga original fan art. bumibenta din. May fan art, nagsimula ako sa fan art. Tapos nag-ship ako dun sa mga original ko. Mabe bumenta naman. Anong mas prefer mo sir? Fan art or original art? Mas mas ano ako sa original art eh. Kasi tulad ngayon, dito sa Comiket, mas pinapabura nila yung mga original eh. art ako, pag talagang trip na trip ko yung character, halimbawa itong si yan, Star Wars, Mandalorian, Ako din Sandman, eh. Pero man si Star Wars ha? Mas- malakas, oo. Ano siya? Stricto siya sa Stricto, ano nila. Disney kasi. Oo. Kaya yun, kaya ang ginagawa ko, hindi ko naman siya binebenta internationally. Dito Kumbaga lang. dito lang. Noon, eh minsan na ano ako, kumbaga nasisis and disis ako eh. Mm. Noon yung mga una kong Designs. attempt, pero sa online yun. Pag, online. pag dito lang sa local, wala naman wala siguro. Naman, oh, wala naman hapon. Tsaka, fan art may gray area eh. Oo nga. Lalo na kung ano, yung ganito, binago mo naman talaga binago ng sarili tura, mong style eh. oh. eh. So, Nag-ano ka ba, sir? Kung halimbawa, may gustong magpaturo sa'yo, nag-offer ka ng mga ano, workshop, ganun, or hindi pa? Kung, hindi pa naman, hindi pa naman sa ngayon. Pero mostly, yun na yung susunod kong plano eh, yung magturo na eh. Mm. Baga, share ko na yung... Share naman ako, ano pag may nagtatanong. Pero mostly doon sa mga na, na, may experience na na... So, yun yung ano. Yung mostly yung may nagtatanong, na ano ba, hindi makuha yung ganito. Ano ba yung gagawin ko? Like, binibigyan mo ng tips. May tama bang anggulo? May tama bang timpla dito oh. para... Ano bang klasing ink or paint ang ginagamit mo? Kasi sa sa t-shirt, ano lang, textile paint, di ba? Yung ginagamit. Oo, ganun din. Textile din. Oo, textile din. So, gusto, ko, gusto kong balikan eh, yung pag uh, ano, yung pagiging pagtatarad kasi ngayon nauuso na yung AI. Oo nga eh. Mas mas mas malaking bagay na makapag-produce ng ano, yung talagang gawang kamay. Oo nga eh. Ayun yung ano, ayun yung yung pala yung pa lang naman na predict ko na nung una pa na kasi ayun nagkaroon nga ng NFT tapos nag-flop ng NFT nung pa. Wala nang nakakakilala nito. <laughs> Nagsimula ako CS3, CS3. CS3. CS ka, ako, ako Photoshop ano ako eh, 5. 4, 4 uh, and 5. Itong mga design mo sa papel, pen and paper, walang digital dito? May digital. Digital yan halos eh. Mm, tapos? Tapos traditional ang output. Okay. Yun. Yun nga. Digital Galing. lahat. Oo. Mas tapos numbered talaga yung so, ano. So after, halimbawa, ano ba yung maximum na piniprint mo? Uh, ah, 50? Max, ganun? Uh, ah, maximum niya 100 Afternoon, wala hindi na. na ako, hindi na ako magpiprint ulit. Anong gagawin mo? Sini- yung iba kasi sinisira yung ano eh, yung parang pattern niya para wala Actually, na talaga eh. uh, yung 100 na yung for prints lang eh. Oo. Art print lang. Pero pwede ko mag pwede akong mag-produce sa t-shirt. Mm, t-shirt. Pero hindi na akong bebenta ng prints. Talagang ano yun, Oo, talagang limited lang strictly talaga, limited talaga. Limited lang talaga siya. May mga iniidolo ka bang mga ano sir, mga print artist din na katulad ng ginagawa mo? Oh, si ano, ah pangalan nito. Na, nakalimutan ko na yung mga sa US yan? Or sa, sa US eh, sa US. May may pinapalo ako sang Russian eh. Russian. Russian printer eh. Sino ba yung mga ano, mga magagaling, mauhusay, mga Amerikano, Russian, ganyan? Oh, mga American halos kasi sa American ano eh, uh, mostly mga automatic na sila eh. So, magto tinuturo naman nila yung ano, yung mga yung mga tao dito, yung mga technique Techniques nila. nila. Uh, ano ba? bago ka makapagbutas ng screen, may tamang taas nung, ng salamin, Oo. tapos sa ilaw, para maluto ng maayos yung Oo. emulsion. Mother. Yung ano, teacher ko, grabe, ibang klase, ano siya, sunlight. Oo, old tina, school. tinatantya lang niya. <laughs> Okay, tama na. Sabi ko, Mind blown. Hindi, <laughs> Actually, nanggaling din ako dun eh. oh, pero iba-iba kasi yung init ng ah, araw Oo. eh. Eh mamaya, hindi hilaw or eh, lutong-luto. Inconsistent yung ano, eh, araw. Mas maganda yung ilaw kasi oh. consistent yung ano. Eh. <coughs> Nagawa ko na yun. Ganun <laughs> ako. Ilang segundo. Oh, wow. Yung mga ano eh, mga 5 to 7 seconds. Mm. Takbo! <laughs> Nagatakbo. Hugasan mo yung screen. Oh. Ay, wala, palpak. Kumbaga, oh, trial and out, error. Oh, trial and error. Saan ka bumibili sir ng mga ano, ng mga paint mo? May alam ako kasi yung tool ko tool sa may oh, Santa, Santa Mesa. Mesa. Oh, kaya yung... dito sa Reyna Riente sa ano, sa malapit sa Divisoria. hmm Bumili na rin ako doon isang beses noon kasi yung ano nga naalala ko, yung ginagamit namin tool ko sa sa school sa BSU. Tapos yung pagdating dito sa Manila, yung tinirhan ko, wala, parang ito yung may, dami nilang bentang pintura na hindi ko nakikita sa probinsya. Oh, Tayo, okay. baka, baka ito yung main, sabi oh, ko. Yun na. Ayun, anong, mati, anong mabibigay mong tips sir sa mga gustong magganito rin, print art? Ang ano eh, masasabi ko yung dedication eh. Uh, number one kasi, pag nag-aral ka ng ganito, kailangan focus, tapos trial, number one, trial and error, oh. tapos dedication. Uh, yung naalala ko pa nung nag-aaral ako niyan, talaga hindi ako natutulog hanggat hindi ko nakukuha yung gabuhok na detalye. Mm nakakaano nga eh, parang para siyang drawing talaga na ano. No? Oo nga, eh, yun, ang, yun talaga yung simula pa lang. Tapos kapag ginanon mo, talagang nakaangat eh, yung drawing na, na ano eh. Medyo ano ako sa ano eh, detalye, detalye talaga ako. Oh. Artist talaga, artist. Sabi ko, uh, kung matututo kayo ng ganyan, dedication, tsaka yung talagang passion. Oo. Gusto mo, kasi nagsimula yan nung ano eh, uh, nagpagawa yung pinsan ko, meron kaming piyesta doon na basaan sa probinsya. Saan so, probinsya mo, sir? Paite. Paite, Laguna. Laguna. May mga, mga, nag, mga Buti uukit hindi ka nag-uukit. Nag-uukit ako dati. Ah, ganun ka. Oo. Manlililo ka din pala eh. eh. iba na nga yung nilililo ko. Sadya <laughs> Mga lang. lang. <laughs> So, nagpagawa sa akin ng design. Tapos, saan nyo dadalhin? Sabi ko, papatatak namin kuya sa t-shirt. So, gumawa naman ako, drawing, drawing. Nung nakita ko yung output, wow, pwede pala. Oo kung ano yung pagkakadrawing ko, nakuha yun din nila. So, naisip ko, kung kaya niya yung ganito kong design, dapat pag-aralan ko kung paano niya na-achieve yun. So, yun yung yun origin yun, story? Oo, oh, yun yung origin story ko, kaya natuto akong mag, ano, mag-trade kasi, wow, nakuha niya yung drawing ko. Para, kalit-lita na, ano, na Kalit-lita na detalye, ba't niya nakuha pa? Oo. posible pala yun. Lalo na ako, na-inspire na ako eh. Tapos yun, na-inspired ako na, wow, sige, Gawa nga rin ako na eh. Pinag-aralan ko, basa ako ng basa. Hmm. Walang, walang YouTube, wala kasi Oo. tutorial eh. Kaya basa, basa. Pero ngayon, try, try. So, hanggang sa makuha mo, hanggang no? sa makuha ko. Mas mabilis siguro, sir, kung talagang may nagturo na sa'yo. Yung Ay, talagang oo, oo, one hindi, no? hindi ako abuti ng taon eh. Hmm. Na sabihin mo na, ano, wala, na taon para matuto, makuha ko yung ganyan. Sabi ko, doon lang, yung nagpagawa sa akin yung ng pinsan ko. Tapos proud na proud ako sa sarili ko nung nakita ko yung prosesyon. Nasuot-suot nila yung t-shirt Oo. na yung design ko na andun. Yung design mo na yun, ano pa, na natago mo yung ano design mo na yun. Parang naitago ko pa. Ano pa yun eh, traditional pa. Wala pa akong ano eh, wala pa akong gamit na Pang-digital, pan-drawing eh, oo. pan-digital eh. Talagang traditional na drawing lang talaga siya. Tapos tinrace ko sa tawag doon, pinalaki ko, ginawa kong pinaserox ko yung palaki tapos oh. para yung saktong laki ng t-shirt. T-shirt, oh. Tapos tinrace ko sa parchment paper pa mm. para yung ink. Parchment hindi sa tracing paper. Ay, ah, eh, sorry, parchment paper tuloy. tracing paper pala. Pareho kasi ng ano. Eh. <laughs> Oo. Oh. Medyo pareho oh, yun. Pareho ng ano eh, na opacity. Oo. Oh. So, yun. yun yung ano, tinrace ko. Tapos pagkatapos nun, binigay ko dun sa nag-print. Tingnan natin kung kaya. Kaya. Wow, kaya. So, yun. Yun lang, nagbigay lang sa akin ng motivation na gumawa. So, saan ka makikita, sir? Halimbawa, after nitong Comicet, regular ka ba sa mga Comicet or mga pila? Anong iba? tapos minsan yung mga bagong, Con, may mga bagong, bagong umuusbong na mga event-event na organizer. Ganun. Mm. May mga collector ka na ba, sir? Yung every time na may appearance ah, yes, ka, oh. may bago ka ba ngayon? oh, sila? meron. Oh. Uh, may, actually, may, may isa collector na binili niya lahat yung design ko. Yung nakalatag sa mesa, isa-isa, isa isa-isa. Lahat, isa, oh, Tapos, every time na may bago akong... Inaabangan niya. oh, pupunta siya, inaabangan niya. Tapos, nat- natuwa siya nung nagkaroon na ako nung limit, tapos may... Oo, oh, oh magiging may, valuable may, yung oh, kanila may, eh. May ano na siya, may certificate of authenticity. Hmm. Inabangan ba nila yung number one palagi? Oo, oh, inabangan nila eh. Yung so, ano, yung sa lahat ng mga design mo, na ano na yan, nabenta na lahat ng lahat ng design mo naman bumibenta yung ano or may mga design na hindi masyadong pinapansin. May At, may mga design na ano lang, na hanggang wow lang. Wow. Pero hindi so, ano, hindi siya may bibili. So may mga number one pa rin hanggang ngayon? Oh. Hindi, wala naman. Wala na oh, Wala one. na number one. Ang nasa akin yung zero. Yung, hmm. yung unang-unang test print. prototype, Oh, yung test print. Yun yung zero ko, yung test print. ano lang yun, personal mo na lang yun. Personal ko na lang yun. Kumbaga, gusto ko i-display. at I-display yung lang, zero. pero hindi na siya for sale. Hindi na. Unless kung may gusto bumili. <laughs> Oo, oh, pero mahal yun. Hindi kasi ano eh, ah, may nag, nagano ako sa Lasal, ay Lasal tuloy. Dito sa Kalamba. Gusto niyang bilhin. Gusto niyang bilhin yung test print. Oo binenta mo? Sabi ko hindi kasi ano eh, may ano na eh, mga dumi-dumi, tapos may, may ano pa yun, yung tawag dito yung, Oo, eh, pero yung yun, guide. Tayo yun, yun yung gusto nila eh. Oo, oh, may mga guide guide pa yun eh. Kasi may mga, may mga collector na gustong gusto nila yung mga ganun. Yung Eh, mga may ano pa, lapis-lapis oo, pa. may guide pa yun eh. Kaya sabi ko ano eh, sa pangit eh sabi ko. Kaya yun na lang dinahilan ko. Kaya napabili siya nung... Oh. Saan ka pwedeng makontakt online, sir, kung may mga gustong bumili ng mga prints? Ah, kung may gusto naman, ah, ito naman, account na din. Ito yung Dibuho Labs. Dibuho Labs. Yun lang, Dibuho Labs. Dibuho Lab, Labs. Dibuho Labs. <laughs> Ayun, thank you, sir. Thank you sa interview. Thank you, sir. Good luck sa pagbibenta ng home event.